mīlestības dialogs. Uz sarunu aicina laulāto tikšanās. Palieciet manā mīlestībā, Jāņa 15. Šis ir eh, apvienības laulāto tikšanās eh, raidījums Mīlestības dialogs. Ar jums kopā esam mēs, Edgars un Sigita. Šogad kustība laulāto tikšanās Latvijā svin jau 30 gadus, un šos 30 gadus mēs esam centušies liecināt, cik svarīga ir dialoga loma mūsu savstarpējās attiecībās. Šajā sezonā vēlamies tam pievērst vēl lielāku uzmanību un vairāk parunāt par to, kas ir dialogs un kā tas var ietekmēt mūsu dzīves. Laulāto tikšanās dialogs ir patiesas mīlestības pilna saruna, kas ved pāri uz tikšanos, kurās ir svarīgi vairāk klausīties nekā runāt, vairāk dalīties nevis diskutēt, vairāk saprast nekā vērtēt un pāri visam piedošana. Ā, Mēs jau esam runājuši par to, kas ir dialogs un kāpēc ir ā, svarīgi vairāk ieklausīties savā sarunu biedrā, nevis pašam runāt, kāpēc svarīgi ir dalīties, nevis iesaistīties diskusijās. Šīs sarunas jūs varat noklausīties radio arī arhīvā. Un nākamais dialoga pamatprincips, kuram gribam pievērsties, ir vairāk saprast nekā kritizēt. Mums liekas, ka īpaši šajā adventa laikā varbūt ir vērts apstāties un uh, saprast savu tuvāko, nevis nodoties kritikai un aprunāšanai. Tādēļ šoreiz mēs uz sarunu esam aicinājuši priesteri Juriju Alīnski. Labvakar! Labvakar! Jā, nu varbūt sāksim ar to, ka varbūt jūs varētu mums izskaidrot, kā mēs varētu saprast šo te terminu, saprast. Ka, ko vispār nozīmē saprast otru cilvēku un kam tas mums ir vajadzīgs. Vispirms atļaujiet uh, sveikt uh, jūs un arī visu laulāto tikšanās apvienību šajā skaistajā jubilejā. Uh, eh, 30 gadi kopš jūs jau darbojaties Latvijā un patiešām ir liels prieks, ka arī man ir e, bijusi tā iespēja, tā laime e, arī e, diezgan bieži iesaistīties visās aktivitātēs, nu ne visās, bet lielā daļā to aktivitāšu, ko jūs rīkojat, rūpēs par ģimenēm, gan savām ģimenēm, gan arī par Latvijas ģimenēm. Un cik es tā pats varu uh, novērtēt, ka uh, mūsu šī ilgā sadarbība, es varbūt no pašiem pirmsākumiem uh, neesmu bijis iesaistījies laulāto tikšanās apvienības aktivitātēs, bet tomēr jau kādi gadi, 20, varbūt pat nedaudz vairāk, ir pagājuši. Un tieši varbūt ievadot šo sarunu, var teikt, ka E, mūsu starpā e, ir bijuši e, vairāki vadītāji, ir bijuši daudzi animatori, un mūsu starpā ir bijusi pietiekoši laba sapratne. Un tā tad par sapratni arī, cik es saprotu, mums šovakar arī ir jārunā. Jā, tas noteikti nav viegls uzdevums saprast otru cilvēku, saprast vienam otru. Bet eh, tā ir tāda nu, neizbēgama lieta, eh, lai mēs varētu normāli sadzīvot, eh, saprasties, bet vēl jau vairāk arī bagātināt viens otru ar savu dzīvi, ar savu pieredzi, ar visu, kas mēs esam. Un tas noteikti ir ļoti būtiski laulāto attiecībās, ģimenes attiecībās Protams, kā lai mēs varētu saprast otru cilvēku, eh, mēs varētu lietot tādu salīdzinājumu, mums ir jāiemācās valoda. Un tā labākā valoda, eh, lai cilvēki varētu savstarpēji saprasties, ir mīlestības valoda. Es savā laikā, eh, kad studēju Romā, atceros, ka Eh, bija viens eh, tāds eh, neliels periods, kad divu gadu laikā man vajadzēja kalpot vienā Romas draudzē. Un uz to brīdi es jau daudz maz biju diezgan labi apguvis itāliešu valodu, bet tomēr tā brīvi es nevarēju runāt, un man bija tādas zināmas bažas, vai cilvēki, eh, kuru draugzē es būšu, pie kuriem eh, es tieku sūtīts kalpot, vai, vai mēs sapratīsimies, eh, jo valodas barjera tomēr kaut ko, kaut ko liedz, tā lai pilnīgi cilvēki varētu savstarpēji saprasties. Tu arī nevari tā savu domu līdz galam varbūt izteikt tādā racionālā, intelektuālā līmenī, uh, arī varbūt otra cilvēka pateikto domu, viņa kultūru, viņa dzīvesveidu līdz galam izprast un tā tālāk. Bet tā pieredze man bija ļoti brīnišķīga. Man vēl līdz šim laikam, jau ir pagājuši kā 25 gadi, bet vēl līdz šim laikam man ir saglabājušies diezgan daudz draugi no, no tās draudzes. Un pie sevis es tā vēlāk jau izsecināju, ka īstenībā e, tas, kas mūs vienoja un e, kam vislielāko akcentu e, sanāca likt, atrodoties šajā citā zemē pie, pie citas tautības cilvēkiem, tas lielākais akcents tika likts tieši, tieši uz šo mīlestības valodu, mīlestības dialogu. Un pārējais tad um, tā tīri, tīri dabiski kaut kā pieslīpējās. Un uh, tas, protams, uh, ne, nesaka vai neliek uzsvaru uz to, ka uh, mums kā cilvēkiem nevajadzētu um, vienam otru valodu mācīties. Varbūt vēl šajā kontekstā varam pievienot arī mēģināt saprast otru cilvēku, viņa jūtas Eh, viņa varbūt dzīves pieredzi, viņa, eh, kā šodien populāri mēdz teikt, viņa dzīves uzskatus un dzīves vērtības un tā tālāk. Eh, bet es domāju, pāri visam vienmēr paliks šī mīlestības valoda, kura, kura palīdzēs pēc tam visam pārējām arī pacelties uz augšu. Vēl šajā sarežģītā jautājumā par savstarpējo sapratni, man prātā nāk kāds salīdzinājums, ko es kādreiz lasīju vienā grāmatā, kur uh, tās autors, tāds uh, diezgan zināms garīgais tēvs, viņš uh, analizēja un mēģināja piedāvāt pārdomām, kā tad īsti cilvēks spēja saprasties ar Dievu. Un um, viņš pielietoja uh, Dilmātes uh, jaunos Marijas piemēru. Un uh, tad viņš tur tā minēja, ka jau nav Marija, uh, kad uh, Dievs viņu apmeklēja, kad eņģelis Dieva sūtīts pie viņas atnāca. Uh, daudz kas viņai tika pateikts, Eh, un pateikts eh, kaut kas tāds, kas īstenībā cilvēka prātam ir eh, neaptverams. Un ko tad darīja Marija? Marija pirms nekā centās to visu saprast, lai gan, kā zinām, no evaņģēlīja viņai bija daži jautājumi, kurus viņa uzdeva, bet arī no tām atbildēm, ko no eņģeļa saņēma, diez vai tādā racionālā līmenī uh, E, viņa varēja daudz ko saprast un izsecināt. Un, e, ko tad Marija darīja? Viņa uzticējās. Uzticējās dievam, kuru mīlēja. Un tad, kad e, Marija to izdarīja, tad viņā arī pamazām ienāca arī izpratne. Šajā gadījumā par Dievu, par viņa plāniem, Eh, attiecībā uz viņu, uz viņas dzīvi. Un eh, man liekas, ka eh, lūk, klāt pie jau manis pieminētās mīlestības valodas, lai cilvēki savstarpēji varētu saprasties, ir nepieciešama arī uzticēšanās. Uzticēšanās arī tad, ja mēs varbūt visu līdz galam nesaprotam otrā cilvēkā, bet kad ar mīlestību mēs viņam uzticamies, tad reizēm pat tādā neizskaidrojamā veidā eh, mūsos arī ienāk lielāka saprašana par šo otru cilvēku. Tas tad būtu tāds varbūt eh, viens neliels komentārs par šo diezgan, kā jau teicu, sarežģīto jautājumu. Jā, bet mēs visi vairāk vai mazāk esam ievainoti un mums ir grūti varbūt pilnībā ar mīlestību uzticēties cilvēkiem. Varbūt grūti uzticēties ir savam laulātajam, jo, nu, labi, laulībā ir brīži, kad mēs arī strīdamies, līdz ar to ir kaut kāds aizvainojums, ievainojums. Vēl grūtāk ir uzticēties varbūt, nu, nezinu, pazīstamiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Un, un tad, tad sanāk, ka mums tā kā grūti arī viņus pilnībā saprast, pieņemt. Nenoliedzami mūsu cilvēciskā daba e, uzliek e, šos ierobežojumus. Cilvēciskā daba, kas ir, kā jau e, tu Sigita minēji, kas ir ievainota, ievainota jau pati no par sevi, un arī, protams, arī dzīves laikā mēs saņemam dažādus ievainojumus, un, un protams, ka nav viegli. Tas ir mūsu tāds uh, dzīves uzdevums, un tas ir arī noteikti pamatā tam ir arī mūsu garīgās dzīves ceļš un izaugsme. Bet, uh, kā jau uh, es teicu, ja mēs salie, salīdzinām šīs mūsu attiecības ar otru cilvēku, kā valodu, kurā mēs abi divi vai abas puses vēlamies saprasties, tad eh, gribot, negribot, mums ir eh, jāiemācās vienam otra valoda. Un, eh, un tas, protams, ir kā salīdzinājums, bet lūk, mēs esam cilvēki, kuri runājam, varbūt tādā, jā, vēl joprojām egoisma valodā, dievs runā mīlestības valodā, bet mēs, kā ticīgi cilvēki, cenšamies E, arvien vairāk un vairāk mācīties e, šo e, viņa valodu, kas ir universāla, arī domāta cilvēkiem, un tādā veidā mēs pamazām, pamazām atsakāmies no šīs arī mūsu egoisma valodas, un līdzīgi arī notiek mūsu attiecībās ar, ar citiem cilvēkiem. Arī tur, ja mēs savā sirdī esam uz šiem cilvēkiem atvērti, ja mēs e, cenšamies ar viņiem sarunāties mīlestības, uzticēšanās valodā, tad e, noteikti tas nesīs augļus. Tas, protams, nenozīmē, ka tikai šīs divas lietas e, mūsu dzīvē visu laiku skars, un vairāk nebūs ne kādreiz varbūt kādu konfliktu situāciju, ne kaut kādu neskaidrību. Bet vienalga, balstoties tieši uz, eh, uz, uz šādiem pīlāriem, kā, kā, kā mīlestība, kā uzticēšanās, es domāju, ka eh, to visu eh, ar laiku izdodas pārvarēt. Bet, kā jau es minēju, mēdz būt reizes, kurās ir, lai saka, cilvēki savstarpēji varētu saprasties, viņiem kaut kas vairāk ir jāuzzina, kaut kas vairāk ir jānoskaidro. Varbūt ir eh, jāpārunā lietas, kuras patiešām nav saprotamas un kuras varbūt sāpina vai aizvaino. Jā, un, un tas viss eh, notiek, notiek tāda eh, pareiza mīlestības dialoga ceļā nemēģinot nemēģinot tagad eh, aizbēgt no kaut kādas patiesības. Jo, ja, piemēram, mums ir jāpārunā ar kādu cilvēku, kāda ļauna rīcība vai tās sekas, mēs nevaram pateikt, ka ļaunums tas jau nav nekas, ka tas ir kaut kas labs. Nē, mums ir jāprot eh, lietas nosaukt eh, savos vārdos, bet reizē ir vienmēr šīs, šos jautājumus pārunājot, mums ir Eh, vienmēr jāmēģina to visu pārklāt ar tādu eh, mīlestības, ar uzticēšanās, ar, ar žēlsirdības jā, valodu. Es tikai domāju par šo sapratni, piemēram, nu, tīri cilvēku vērtību atšķirībā, kad eh, es nezinu, kaut vai no dzīves vienam patīk krāt, otram patīk tērēt, un uh, Un viens augu iztērē tur pirmajās divās dienās, un pēc tam kaut kāda atdzīvo līdz nākamajai algai. Cits atkal ļoti prātīgi visu plāno. Un Viņi, nu, tādu cilvēku, kas ir pilnīgi pretstatā, tev ir nu, labi saprast, varbūt tās var, bet, eh, bet tas tā kaut kā, nu, tā, nu, var saprast, ka tā var rīkoties, bet kāpēc tā rīkoties, man liekas, nu, nevar līdz galam tomēr saprast tā īsti. Un ja šie cilvēki ir vīrs un sieva, Kā <laughs> mēdz gadīties? Kā mēdz kād... gadīties dažreiz, tad konflikti īstenībā ir neizbēgami. Jā, eh, no pieredzes mēs to ļoti labi zinām. Un eh, ne tikai šis, bet ļoti daudzi citi piemēri eh, par to liecina. Bet, nu, man liekas, ka te atkal ir vērts aicināt, kuriem ir tāds jautājums par to, kā tam visam tikt pāri, e, kur ir e, varbūt tāda, e, tāda nesaskaņa tīri tādos sadzīviskos jautājumos, jo, protams, ka šie jautājumi, kurus jūs pieminējāt, viņi pēc savas dabas varbūt pat arī ir tādi nevainīgi. Pavisam savādāk ir, ja, piemēram, kāda no pusēm kaut ko ļoti nelāgu dara, kaut ko ļoti ļaunu, kas, kas sāpina, sāpina otru laulāto un, un nodara pāri visai ģimenei. E, tas ir varbūt pavisam mazliet savādāk, e, kā to vajadzētu risināt. Bet e, šādās nevainīgās situācijās, man liekas, vienmēr ir atkal jāatrod, jāatrod kopīgā valoda Eh, kā mēs, eh, kad eh, arī gatavojam laulībām, tad tur arī tiek ļoti bieži pārunātas dažādas vērtības, dažādi uzskati, tas, ko cilvēks paņem no savas ģimenes līdzi un pēc tam ienes laulībā, kurā, kurā viņš ienāk, kuru vēlas noslēgt. Tur ir jāatrod tie kopsaucēji, priekš tā jau mēs esam cilvēki, uh, kuriem um, jāprot sarunāt, jāprot vienoties, jāprot piekāpties. Um, manā skatījumā arī no tāda garīgā viedokļa raugoties, ir vērts atkal uh, uh, tad uh, pārlasīt pirmo vēstuli korintiešiem 13. nodaļu, kuru daudzi laulātie izvēlas savā laulības ceremonijā šo mīlestības augsto dziesmu. Un eh, pirms nekā varbūt sākt savā starpā runāt, eh, kurš tad piekāpsies, ko mēs, eh, ko mēs tad izlemsim, kā taupīsim vai kā tērēsim un, un citos jautājumos. Es domāju, ka katram sev primāri ir jāuzdod tas jautājums, ko es varu izdarīt otra mīlāmā cilvēka labā, Eh, un nevis gaidīt, lai otrs kaut ko izdara manā labā. Tā ka šeit bez tāda savstarpēja mīlestības dialoga tik un tā nevarēs iztikt. Un es domāju, ka tad, kad cilvēki ir iemīlējušies, eh, mēs redzam, ka ļoti bieži eh, šie jautājumi liekas, ka paši par sevi ir atrisināmi, un, un cilvēki ļoti viegli saprotās Viņiem nešķiet grūti piekāpties, nešķiet grūti agrāk piecelties vai, vai ilgāk pastrādāt, lai tikai otram kaut ko labu izdarītu vai sagādātu prieku. Un, nu, šī nostāja nenoliedzami ir jāpaņem arī, arī laulāto, laulāto ģimenes dzīvē. Mhm. Bet, ja mēs nerunājam tieši par laulību, bet nu, par kaut kādiem apkārtējiem cilvēkiem, tad Vai ir uh, normāla tāda situācija, ka es nu, nesaprotu kādu cilvēku? Labi, man ar viņu kopā nav jādzīvo, bet es viņu nesaprotu. un Tā, nu, nu, es neesmu nekāds tur, es nezinu, ļauns vai kaut kāds tāds, bet es viņu nesaprotu, un arī tas ir normāli. Vai man obligāti visus ir jāsaprot? Jā, uh, Šis jautājums patiešām ietilpst eh, tajā, ko es vēlējos pateikt, ka tas ir sarežģīts jautājums <laughs> saprast otru cilvēku. Es domāju, ka mums ir jāsamierinās ar to, mm, ka eh, mums eh, otra cilvēka saprāšanā vai vispār reizēm dzīves dažādu situāciju saprāšanā mums var būt un, un arī ir reāli limiti mēs eh, nekad nespēsim eh, pilnīgi visu eh, izprast, analizēt, izskaitļot un tā tālāk. Priekš tā nenoliedzami mums ir jāiegūst zināšanas, zināšanas vienmēr ir laba lieta, es nezinu, psiholoģijas zināšanas, dažāda cita veida zināšanas, dzīves pieredze, uh, E, mācīšanās, varbūt arī no savām kļūdām, un daudz kas cits. Mēs redzam, ka nākot no ģimenes, e, pamazām, pamazām jau pieaugot, mēs e, kaut kādu pieredzi šajā ziņā iegūstam, bet viņa visu mūžu ir jāpapildina, un, un tad, kad cilvēks ir pieaudzis, nobriedis, noteikti ir jāturpina tikai iepazīt, iepazīt eh, citi cilvēki, viņu uzskati, eh, un arī jāprot tos eh, arī pazemīgi pieņemt, akceptēt, pat ja arī līdz galam mēs kaut ko nesaprotam. Bet, kā jau es minēju, ja nu gadījumā caur otra cilvēka rīcību kaut kas nāk atklātībā, ko mēs varētu nosaukt kā, kā sliktu rīcību, kā ļaunumu, Tad, eh, lūk, šeit eh, to, ko mēs, ja tā var teikt, redzam ar acīm, to, ko varam sataustīt, tad eh, nu, mums šajā ziņā arī jāprot, kā jau teicu, lietas nosaukt savos vārdos. Ja cilvēks melo, tad viņš melo. Ja cilvēks ir vardarbīgs, tad viņš ir vardarbīgs. Ja viņš zog, viņš zog. Ja, ja nogalina kādu, tad nogalina. Ehm, bet šeit ir tā, tā lielā, man liekas, atšķirība, kas mums jāprot nodalīt. Kā šīs ir tādas redzamas lietas, e, kuras mēs tātad e, dzirdam, redzam, varbūt pat e, savā dzīvē piedzīvojam, bet tas, kas notiek tā cilvēka iekšienē, viņa sirdī, viņa motivācijā, tur gan mēs nekad līdz galam E, nevarēsim iedziļināties un to saprast. Un šeit, man liekas, arī priekš mums rodas tā vislielākā grūtība e, ar to samierināties. Ka mēs redzam otra cilvēka kaut kādu rīcību, mēs varam to novērtēt, vai tā ir laba vai ļauna, vai varbūt neitrāla. Un, e, bet mēs nezinām, kas notiek tajā darītājā tajā eh, cilvēkā pašā, viņa iekšienē, viņa sirdī. Un eh, lūk, ar to mums ir jāsamierinās, ka šī sfēra nav paredzēta mūsu, mūsu piekļuvēji. Eh, kā svētajos rakstos arī ir teikts, ka tikai Dievs pazīst cilvēka sirdi. Un ar to ir jāsamierinās arī, arī laulāto starpā. Diviem laulātajiem arī ir jāpieņem tas, ka līdz galam es eh, otru cilvēku tik un tā nespēšu saprast. Nespēšu saprast to, eh, kas notiek viņa iekšienē, viņa iekšējā pasaulē, kādas ir viņa eh, ilgas, kāda ir motivācija, kad viņš tā vai savādāk rīkojas. Tas ir liels noslēpums priekš mūsu cilvēkiem. Un mums tas ir, tas ir jāpieņem un, un jāciena jāciena, bet eh, tur, kur tas izpaužās caur kaut kādu ļaunu rīcību, tur mums, protams, šī eh, atkal ļaunā rīcība ir jāmēģina kaut kā eh, ar labo, lai tiktu tā uzvarēta. Labi, tad par sapratni mēs esam laikam kaut kur nonākuši, un lai nedaudz atpūstos mūsu klausītāji, klausīsimies dziesmu. klausāties apvienības lavāto tikšanās radījumu mīlestības dialogs. Ar jums kopā kā vienmēr esam Edgars, mēs Edgars un Sigita. Un šovakar mūsu viesis ir Priesteris Juris Jelinskis. Mēs turpinām sarunāties par to, kāpēc ir svarīgi saprast un nevis kritizēt. Um. Pirms uh, raidījumā mēs pāris dienas iepriekš uh, saviem sociālo tīklu uh, Uh, sekotājiem arī uzdevām tādu jautājumu, kas jums vairāk raksturīgs - sapratne vai pieņemšana, vai kritizēšana, tiesāšana, aprunāšana, nosodīšana. Un mēs saņēmām dažus viedokļus, un es gribētu sākumā nolasīt vienu viedokli, un Pats tam man arī daži jautājumi būs par šo <laughs> viedokli. Tad viens viedoklis man ļoti uzrunāja, un tas bija tāds: man attiecībās svarīgāk ir saprast līdzcilvēku. Diemžēl ilgu laiku es nesapratu, ka bieži vien tas izvēršas otra attaisnošanā, jebkurā situācijā, sevi noliekot zemākā pozīcijā. Cilvēks man pasaka kaut ko nejauku vai izdara kaut ko, kas mani sāpina, bet es savā galvā izdomāju kaut kādu attaisnojumu, kāpēc viņš tā ir rīkojies un piedodu viņam pat ja nav nekāda atvainošanās vai nožēla. Pēdējos gadus mācos klausīties cilvēka vārdos un vērot rīcību un atcerēties, ka cilvēks tā vai citādi rīkojas, jo tā grib pats. Pilnīga pieņemšana un sapratne sapratne nevienmēr ir pozitīva, jo otrs var vispār neaizdomāties, ka dara man pāri ar saviem vārdiem vai darbiem, ja pat nav pietiekami daudz paškritikas. Tāpat man ir svarīgi, lai arī mani pieņem, tāpat kā es pieņemu citus, jo es ļoti asi uztveru neuzmanīgu kritiku savā virzienā un ļoti ātri noslēdzos. Un tad man radās tas jautājums, vai mēs tiešām varam saprast un pieņemt cilvēku jebkurā situācijā, pat tad, ja viņš mums nodara pāri, un mēs jūt, nu, jūtamies sāpināti, jā, varbūt tā ir agresija kāda. Uh, vai aizvainojoši vārdi, kas ir vērsti mūsu virzienā. Varbūt tās, nezinu, roku pacelšana. Te varbūt arī tās sapratnes ir tieši par daudz. Es domāju, ka pa daļai jau noteikti es mēģināju atbildēt raidījumu tajā pirmajā daļā, ka ir jāprot nodalīt. Mm tās redzamās, taustāmās, dzirdamās lietas, kas, kas ir pašas par sevi eh, ļaunas un eh, kaut kādā veidā mums nodara pāri, eh, un, un atstāt, atstāt to tiesāšanu, kas notiek cilvēka sirdī, atstāt to dieva ziņā. Klausoties šo viedokli, es arī tā pie sevis domāju, ka mums noteikti varbūt pat no tāda kristīgā viedokļa reizēm arī ir eh, kārdinājums būt nedaudz eh, nu, naiviem. Naiviem eh, tādā ziņā, ka, kad mēs klausāmies Jēzus vārdus, kuri mums saka, netiesājiet, tad naivums parādās tajā, ka, ka mēs visur tad gribam redzēt tikai labo un mēģinam attaisnot E, otru cilvēku, pat ja e, acīm redzami viņš e, kaut ko izdara ļoti sliktu, kā jau jūs minējāt, varbūt pat kļūst vardarbīgs vai emocionāli vai fiziski. Un šie Jēzus vārdi uz to neatiecas. Šie viņa vārdi attiecas tieši uz sirdsapziņas, uz cilvēka sirds sfēru. Tur mēs nevarēsim nekad eh, līdz galam saprast visu un ielūkoties. To tikai spēj Dievs, bet eh, tad, kad eh, kaut kas pret mums rīkojas netaisnīgi, tad tādās reizēs mums noteikti ir jāprot pareizi rēģēt. Pareizi rēģēt, tas arī ir ļoti grūts uzdevums, jo varbūt tieši šī uzdevuma grūtuma dēļ mēs gribam, kā jau šodien daudzās lietās ir pieņemts, nav ko tur čamāties, vajag ātri visu atrisināt. Nozīmē, vai nu tad es pieņemu, aizvaru acis, e, lai man, kā saka, gandrīz vai kāpju uz galvas, vai nu eju vienkārši prom. E, es negribu neko risināt, e, es pagriežu muguru un, un nav jēgas. Nē, Eh, šeit eh, atcerēsimies eh, arī Jēzus savā laikā arī teica, ja, ja kāds brālis sagrēko pret tevi, tad aizrādi viņam jums divatā esot. Un man liekas, ka jā, šie vārdi mums vienmēr ir jāpatur prātā, tie ir ļoti nozīmīgi divu cilvēku attiecībās, ir sevišķi laulāto attiecībās – bet eh, šie, šo vārdu izpildījums no cilvēka pieprasa ļoti, ļoti milzīgu eh, briedumu un arī, arī dzīves gudrību. Jo tā vienkārši tikai eh, tāpēc, ka kāds man ir izdarījis pāri un man ir pienākums un tiesības viņam aizrādīt, ar to vēl nepietiek. Jo ja, parasti jau tā pirmā mūsu emocionālā e, sajūta ir tāda, ka mēs jūtam sevi aizvainojumu, sāpes. Un, ja tādā stāvoklī mēs mēģinām otram cilvēkam aizrādīt, tad patiesībā e, mēs e, tikai pārnesam šīs mūsu sāpes uz, uz viņu, kurš, protams, varbūt ir pelnījis, pelnījis nenoliedzami aizrādījumu, uh, E, pelnījis kaut ko, kas viņam tiek pateikts, bet e, tādā formā, tādā veidā, ar tādām sajūtām, e, diez vai mēs varēsim sagaidīt labu rezultātu. Un šim pienākumam un vajadzībai, protams, nevienmēr, bet daudzos gadījumos, kad, kad tam ir jāīstenojas, lai otram aizrādītu, e, mums e, pirms tam ir e, noteikti vajadzīgs laiks pārdomām, mums ir vajadzīgs laiks lūkšanai, varbūt pat pie dažiem ļoti sarežģītiem, svarīgiem jautājumiem, pat varbūt ir vajadzīgs arī kāds padoms no kāda cita pieredzējuša cilvēka, vai tas būtu garīgā ziņā, garīgajā dzīvē pieredzējis, vai arī varbūt kāds cits laulātais pāris, kuram ir e, jau daudzu gadu pieredze savstarpējās attiecībās, e, tad lūk, to visu apkopojot, e, tad mēs noteikti gatavojam atbilstošu augsni, lai varētu satikties ar to cilvēku, kurš mums kaut ko ir nodarījis pāri, un lai izrunātu to, un lai šī saruna uh, nestu labus rezultātus. Jo uh, patiesībā uh, Jēzus, kad turpina šos vārdus, kad viņš saka, ja tavs brālis sagrēko pret tevi aizrādi viņam jums divatā esot, vēlāk tur arī izskan tā doma, ka tu būsi ieguvis savu brāli. Tātad tas ir tas arī īstais mērķis, Eh, lai tam cilvēkam palīdzētu saprast, eh, ko viņš ir izdarījis nepareizi, lai tas palīdzētu viņam eh, sakārtot savu dzīvi, sakārtot viņa attiecības ar Dievu un ar līdzcilvēkiem. Nevis, lai es tagad pierādītu, cik man ir liela taisnība un gandrīz vai tagad pat baudītu, priecātos, ka es tagad esmu kā uzvarētājs un tev ir jāpiekāpjas kā zaudētājam ja šāda attieksme e, netiešā veidā tiks no, mū, no mums nolasīta, un e, tas otrs cilvēks e, nebūs gatavs mūs uzklausīt. Oi, cik smagi ir strauja temperamenta īpašniekiem, jo viņiem iziet cauri šiem punktiem, kārtīgi visu aprunāt, no, nu, no, izdomāt un pieņemt to lēmumu. Man liekas, ka emocijās dažreiz mēs savāram daudz, daudz uh, uh, ziepes un pasakam daudz lieka tam otram cilvēkam. Jā, un tu, turklāt jau tagad, vēl atsaucoties uz to, ko tu tikko teici, ka e, tur arī ir vajadzīgs vēl tā sagatavošanās, ir viena lieta, bet tad sarunas laikā e, ir jāizvēlas atbilstoša atmosfēra, ir jāizvēlas atbilstošs brīdis mūsu balss intonācija, mūsu izvēlētie vārdi, mūsu rīcība, kā mēs žestikulējam vai, vai, vai kādu, kādu ķermeņa stāvokli ieņemam sarunā. Tam visam ir lielāka vai mazāka, bet vienmēr ir nozīme. Tā kā jā, tas, tas nav viegli, bet jā, to ir vērts mācīties, jo beigās beigās mēs eh, gan iegūsim eh, savu brāli Jēzus vārdiem runājot, bet arī, arī mūsu starpā pieaugs savstarpēji vēl vairāk tāda mīlestība, cieņa eh, vienam uz otru uzticēšanās. Un tā mēs arī īstenībā arī paši augam kā cilvēki, jo patiesībā mēs šeit runājam vairāk tagad par to, ka mums tā tad būtu pienākums Eh, kādam aizrādīt, kādam kaut ko varbūt pat nepatīkamu pateikt, bet eh, tāpat laikā tas mūs audzina arī eh, pašiem būt gataviem, arī pieņemt no citu puses kādu aizrādījumu, kādu norādi uz mūsu nepareizo rīcību, uz kļūdu, un, jo neviens jau mēs bez tām kļūdām neesam. Jā, skaidrs, ka ne jau ne jau pilnīgi tagad visas lietas mums ir obligāti tādā tik nopietnā formā jāpārunā. Ir dažreiz pilnīgi pietiekoši, ka mēs to arī tā vienkārši palaidām garām, un varbūt pat mūsu tāda labvēlīga attieksme un, un vēlme tam visam tik lielu uzmanību nepievērst, pat arī uzrunā to otru cilvēku, jo viņš ir viņš jūtas kaut kur varbūt vainīgs, jā, bet ja otrs viņam pretī uzsmaida un, un rīkojas it kā nekas nebūtu bijis, tad eh, tas reizēm pat eh, arī varbūt pat vēl vairāk audzinoši nekā tagad nu sēdīsimies, tagad nu mēģināsim par to runāt. Un, un tā, tur, jā, to mēs mācāmies dzīves laikā, kā kurā brīdī rīkoties. Būs vajadzīgs, ka, ka būs vajadzīgs tieši pārunāt eh, kaut kādu konkrētu lietu, un būs atkal ļoti pedagoģiski un skaisti, ka mēs pēc iespējas ātrāk to lapas pusi pāršķirsim un dzīvosim tālāk, eh, it kā, it kā viss būtu ļoti jauki. Mēs esam ļoti daudz runājuši par šo jēdzienu, saprast, bet mums vēl ir tā otrā daļa. Tā ir vērtēšana, kritizēšana, nosodīšana, tiesāšana un tad vēl nāk klāt tā brīnišķīgā aprunāšana. Tāda sajūta, ka dažreiz tas pat ir vieglāk nekā tos, tā, tā saprašana. Tad kā, kāpēc tas tā varētu būt? Un uh, varbūt kur arī sākās tā robeža, kad šī te. Um, kritizēšana un tiesāšana jau nu, tāda, ka mums ir vajadzīga grēka sūdzība. <laughs> O, jā. Es domāju, ka tas ir viens no, viens no tādiem nu, saka, mūsu izaicinājumiem, eh, jo, jo mēs kā cilvēki eh, pēc savas dabas eh, tiekam aicināti analizēt, vērtēt gan notiekošo sevi, gan ārpus sevis, un tai skaitā arī, arī citos cilvēkos Dievs mums ir devis saprātu un, un spēju E, pārdomāt un, un e, analizēt daudzas lietas. Un šeit, jā, tas, es domāju, arī ir ļoti grūts uzdevums dzīvē, arī cilvēku savstarpējās attiecībās un arī mūsu garīgajā dzīvē, e, cik mēs pareizi, protam, to visu tā sabalansēt. Patiešām nu, mūsu ievainotā cilvēciskā daba ir tāda, ka Eh, ka mēs daudz eh, biežāk pamanām eh, to, ko otrs ir izdarījis ne tā, un atkal mums ir tā otra tendence gandrīz nepamanīt to, ko otrs labu ir izdarījis. Un, un šeit ir vajadzīgs tas līdzsvars, jo, jo katrs jau sevi jūt, ka, es nezinu, laulībā, piemēram, vīrs vai sieva patiesībā visu dienu Eh, savu laiku, savu enerģiju, savu darbu eh, veltīja eh, veltī savai ģimenei. Un tā tam arī ir jābūt. Bet ļoti bieži mēs aizmirstam viens otrā to pamanīt un novērtēt, un, un varbūt nepārspīlēti, bet tomēr uh, ik pa laikam par to pateikties un, un, un, un atgādināt otram, ka, ka, ka mēs to redzam, ka mēs to ļoti augstu novērtējam un teikt lielu paldies. Bet pietiek eh, kaut kāds sīkums tajā pašā dienā, un tas jau mums var, var radīt milzīgu problēmu un, un, eh, un kritiku. Jā, tā ir, bet es domāju, ka šeit ir ir ļoti svarīgi, eh, svarīgi tieši sabalansēt, un, un nevelti, ka garīgās dzīves skolotāji, sevišķi svētais e, Ignācijas no Loyolas, e, kad viņš, e, viņš mazliet citā kontekstā, kad cilvēks izmeklē savu sirdsapziņu, kad viņš raugās piemēram, uz savu katru nodzīvoto dzīvi, tad viņš tieši aicina iesākt ar labā pārskaitījumu, prasa saskatīt to labo. Un, un tad, kad cilvēks jau to ir ieraudzījis, ir pratis to redzēt, novērtēt, pateikties Dievam, tad viņš daudz eh, objektīvāk eh, spēja arī paraudzīties arī uz to, kas nav bijis labs. Un man, man liekas, ka līdzīgi mums eh, būtu jāmācās arī tā attiekties arī pret otru cilvēku. Vispirms ieraudzīt, ieraudzīt to labo, ko tas otrs cilvēks ir izdarījis, un tad, tad jā, tad uh, tad, eh, protams, varbūt eh, eh, tā kritika, mm, kritika kādreiz, jā, viņa arī tad mazliet, nu, nu nostājas tajā savā vietā, jo, jo, jo patiešām tā robeža ir ļoti trausla starp kritiku, tiesāšanu, aizrādīšanu, un tur, kur šī robeža jau tiek pārkāpta un kā jau Sigita teica, ka varbūt jau ir jādomā par to, ka jāaiziet pie grēka sūdzes. Es domāju, ka mums vispār tā ir jābūt uzmanīgiem. Tas laikam arī atbilst tādam kristīgam garīgumam, un šis adventa laiks arī varētu mums kalpot, lai, lai mēs pie kaut kā vairāk piestrādātu. Es domāju, tieši nezinu, kā labāk, kādos vārdos eh, to domu ietvert, bet eh, tas varētu būt kā tāda ļaunuma vai ļaunas rīcības tāda apcere. Eh, mums ļoti bieži dzīvē tieši uz to visa uzmanība fokusējas. Mēs to redzam mūsdienu pasaulē, mēs to redzam nezinu, ikdienas dažādās ziņu pārraidēs, mēs to redzam arī dažādos mākslas žanros. Ļoti bieži akcents tiek likts uz cilvēka kaut kādu ļaunumu. Tas rīkojās tā, tas bieži vien, tas, protams, izsauc tādu nu, skandāla sajūtu, ja, jo tas ir, tas ir kaut kas e, nepieņemams un tā. Īstenībā no vienas puses ir jāsaka, ka pat ir labi, e, ka cilvēki pret ļaunumu tā reaģē. Ja cilvēks vispār nereaģētu, tad, e, tad atkal būtu liela nelaime. Ja cilvēks vienkārši ar to sadzīvotu vai pat uzskatītu to kā normu. Ja, bet, bet daudzās reizēs mūsos rodas tāds tāds ieradums, ka mēs visu laiku e, pieķeram sevi pie domas, ka vienalga es klausos ziņas, bet klausos ļoti kritizējoši. Es e, satiku kādu cilvēku, varbūt pēc tam, kad e, pabeidzās mūsu tikšanās, es varbūt bieži mēdzu kaut ko kritiski vēl piedomāt klāt par viņu un, un tā tālāk. Un, un šeit man liekas, ka uh, ka ir ļoti svarīgi mēģināt, eh, mēģināt kaut kā no tā tikt vaļā caur lūkšanas dzīvi, caur to, ka mēs varbūt praktizējam vairāk tieši to, ka mēģinam otrā saskatīt labo un, un, eh, un, eh, un pievērt acis. Es atkal gribu pateikt, nevis pievērt acis kaut kādam reālam ļaunumam, jā, par to nav šeit runa, bet vairāk pievērt acis lai mēs otru nekritizētu. Eh, tieši nekritizētu kā cilvēku. Jo eh, kur rodas eh, pēc tam tā problēma tālākā? Tā problēma rodas, ka ja mēs šajā sulā vāramies, tad gribot, negribot, mūsu pasaules dzīves uztvere mūsu attiecību ar citiem cilvēkiem uztvere un arī attiecības ar Dievu, tās eh, nu, noiet no, no tādām pareizām sliedēm. Tās noiet eh, uz tā ceļa, kas jau, kur jau ir kaut kāda nu, ļaunuma pie, piegarša. Eh, jo, ja mēs uz to visu skatāmies, ja mūsu domas visu laiku uz to ir vērstas, gribot, negribot, tas kaut kādā veidā inficē mūsu sirds stāvokli. Ja, un tieši tāpēc jau pieminētā grēka sūdze, e, tāpat arī vienmēr e, izvēloties e, to, lai mēs vairāk domātu pozitīvi, tas tomēr ir daudz pareizāk un, un palīdz dzīvot un palīdz veidot attiecības, ne, nevis nevis eh, vienkārši nemitīgi visu laiku kritizējot. Skaidrs, ka dažreiz cilvēki vai ģimenē, vai darba vietā, vai sabiedrībā ieņem kādu stāvokli, eh, kur eh, nu, ir pienākums. Ir pienākums gandrīz vai aizrādīt, norādīt, kritizēt. Jā, nu, es domāju, piemēram, vecāki attiecībās ar saviem bērniem vai vai galu galā tiesneši, e, kas strādā, vai nezinu, mākslas kritiķi. Nu, ir daudz dažādu, vai žurnālisti, kuriem arī ir jāmēģina vienmēr saskatīt kaut ko, kas nav kārtībā. Jā, un tā, bet e, šeit atkal tas jautājums ir e, vienmēr ar kādu garu mēs to darām. Jo es domāju, ka mm, man patīk tāds, tāds, tāda ideja, ka ka tieši nu, katrai patiesībai, e, kurai mēs tuvojamies un gribam noskaidrot par konkrētu kādu cilvēku, šai patiesībai ir jābūt ietvertai e, vēl lielākā mīlestībā uz cilvēku. Tad e, mēs pratīsim e, nodalīt e, labos graudus no pelavām, tad mēs pratīsim atšķirt e, grēcinieku no grēka, Eh, un tad mēs eh, pratīsim eh, norobežoties no ļaunuma, bet, bet mīlēt cilvēku. Paldies par šiem vārdiem. Es gan, man ir vēl viens viedoklis, bet es visu laikam nelasīšu, jo mums jau laiks ir beigt. Bet mani uzrunāja pēdējie divi teikumi šajā viedoklī. Uzskatu, ka jācenšas pateikt otram patiesību, vienalga, cik grūti vai viegli to izdarīt tā pasargājot sevi un otru no aprunāšanas un kritizēšanas. Un tas, man liekas, īstenībā ir ļoti smags tāds <laughs> uzdevums pateikt otram tā, ka lai viņu neaizvainotu un lai nesākās šīs kaut kādas negatīvās aprunāšanas un kritizēšanas vai tiesāšanas, un lai nesākas arī konflikts. Nu, tāds. Tas man liekas, tāds ļoti grūts uzdevums šajā dzīves posmā, priekš manis būtu. Bet garam, kā ir? Un savukārt no, no šī raidījuma es vairāk uz pirmo daļu spiedīšu, ka es sapratu, ka saprast tas nozīmē divpusējs process. Ir jāsap, jācenšas otru saprast, bet, eh, bet eh, ir jādara tā, lai tevi varētu saprast, jo kā mēs nonācām pie tā, ka ne visos gadījumos tevi var saprast. Un, uh, tas, man liekas, ir ļoti svarīgi laulātam pārim. Jā, un mums arī jā, jāprot pazemīgi pieņemt, ka visu tā pilnīgi līdz galam mums neizdosies saprast sevišķi to, kas notiek katra cilvēka sirdī. Tā skaitā arī mūsu pašu sirdī. Tas laikam ir tas smagākais, ar ko mums jāsaskaras šajā dzīvē, ka uh, ka mums ir jāpaļaujas īstenībā arī uz Dievu. Mm. Jo, mm. jo mēs esam pārāk vāji, man liekas, mums ir pārāk daudz tie kārdinājumi un ievainojumi, kas nāk mums līdzi, ar kuriem mums visu laiku jācīnās. Un tāpēc jau arī mēs viņu gaidām un Ziemassvētkos viņa atnākšanu svinam, ka eh, Dievs redzot e, šo mūsu ievainoto eh, cilvēka dabu, Eh, viņš ienāk, ienāk eh, pie mums pasaulē, ienāk pie katra cilvēka, piedāvā eh, sevi katram un to dara ar milzīgu mīlestību, maigumu, kā mazs bērns, jo tikai tādā veidā viņš zina, ka mēs nenostāsimies pozā, lai viņu atgrūstu, bet, bet lūk, ka viņš runā šajā mīlestības valodā ar mums. Un, ja mēs eh, atsaucamies, ja sākam arī ar viņu sarunāties, tad eh, visi šie jautājumi, eh, par kuriem mēs šovakar pārunājām, visi šie jautājumi pamazām, pamazām mums ar vien vairāk un vairāk kļūst skaidrāki un arī, arī izdodas tos arī ar viņa ar Jēzus palīdzību arī, arī realizēt. Bet, kā jau teicu, tas ir visas eh, dzīves uzdevums. Tas nav tā, ka eh, mēs ātri uz lielveikalu aizbraukuši un nopērkam uzreiz visu, ko mums vajag, bet eh, tas ir, tas ir visas dzīves aicinājums, bet tas ir skaists aicinājums tieši augt. Augt kopā ar viņu, kurš tieši nāk, lai, lai mums palīdzētu, lai mēs patiešām varētu kļūt viņam līdzīgi. Paldies, tad arī ar to arī noslēgsim. Un, uh, ja jūs arī vēlaties viens otru labāk saprast, tad uh, mēs esam tā kustība, kas, kas to palīdz darīt, un to palīdz darīt mūsu nedēļas nogalas, un, un tuvākā būs pavisam drīz no 20. līdz 22. decembrim nākošā, kas būs Līvbērzē, nākošā no 28. līdz 30. martam Aglonas bazilikā. Tā būs pirmā līmeņa nedēļas nogala. Tiem, kas jau ir bijuši šādu te pasākumu, vēlas izprast vairāk savas vajadzības. No 7. līdz 9. martam arī Līvabēžas rekolekcija mājā būs nedēļas nogala, kas veltīta vajadzību izpratnē. Informāciju par šiem pasākumiem var atrast mūsu mājaslapā vai Facebook kontā, arī kaut kas Instagram kontā parādās. Uh, Arī pāri, kas ir uh, bijuši mūsu nedēļas nogalas pasākumos un vēlas turpināt savu dialogu, tur mēs varam palīdzēt ar mazajām uh, atbalsta grupām. Arī, ja jums ir kāda krīzes situācija un jūs vēlaties uh, vienkārši ar kādu pārunāt, uh, kādu sasāpējušu jautājumu, tad mūsu animatori ir gatavi šādam te cilvēciskam atbalstam. Arī jūs varat ieteikt mums kādas tēmas, ko gribat dzirdēt mūsu raidījumā, un uh, tad droši rakstiet mums ēterā, un mēs ar jums tiksimies 12. janvārī. Un eh, nobeigumā laulāto lūkšanu. Kungs Jēzu, es lūdzu Tev dialogu dāvanu mūsu laulībai. Palīdzi man, lai labāk ieklausīties manā sievā, palīdzi mums apusēji labāk iepazīt vienam otru, dalīties vienam ar otru, piedot viens otram. Dod mums delikātumu un maigumu mūsu sarunās, un dari, lai tās vestu pie patiesas tikšanās vienam ar otru un abiem kopā ar tevi. Palīdz mums aizvien labāk pieņemt vienam otru, radīt vienotību, kurā mēs varam palikt tādi, kādi esam. Lūdzu, dziedini to, kas mūsos ir sarežģīts un grūti panesams, kas mūs šķir, un palīdzi visus lēmumus pieņemt ar mīlestību, kas izriet no dialoga vienam ar otru un ar tevi. Palīdzi mums priecāties par mūsu laulību un vienmēr palikt tavā mīlestībā. Āmen! Āmen un nu, lūgsim priesteru svētību raidījuma beigās. Dievs, kungs, lai ir ar jums! Kungs ir ar tevi! Lai jūs visus svētī un sargā visvarenais un žēlsirdīgais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen! Dieva žēlastība, lai mūs pavada! Pateicība Dievam! Dievam. mīlestības dialogs. Uz sarunu aicina laulāto tikšanās. Palieciet manā mīlestībā, Jāņa 15.